Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում միջանցքը բառը գործածվում է միայն Լաչինի միջանցքին վերաբերող հատվածում, դա փաստաթղթի 6-րդ կետն է։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Հայտարարության 9-րդ կետը, որն Ադրբեջանը շահարկում է տրանսպորտային կապուղիների միջանցքի կարգավիճակ տալու համար, բառացիորեն հետևյալն է. Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ի վերջո, ինչ կարգավիճակ ունի Լաչինի միջանցքը, ինչով են տարբերվում տրանսպորտային ազատ կապուղիները միջանցքից։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը հստակ ասում է, միջանցքը տարբերվում է տրանսպորտային կապուղիներից։ Միջանցքը որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում ձեռք բերված մի համաձայնություն է, որը թույլ է տալիս այդ տարածքը որևէ ուժի վերահսկողության տակ գործի, ինչպես ասենք, այսօր Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի հսկողության տակ գործում է Լաչինի Միջանցքը եւ առանց ստուգումների, առանց մաքսային պես համարափակումների որոշակի այսպես ուղղակի կապ է ապահով։ Իսկ սովորական ճանապարհները բնականաբար տվյալ երկրի սուվերեն իրավունքները տարածում են այդ ճանապարհների վրա եւ բնականաբար այդ երկրները գործող միջազգային իրավունքի ուժով եւ գործող կարգերի համաձայն տեղադրում են համապատասխան մաքսակետեր, կատարում համապատասխան ստուգումներ, Փաստաթուղթը, որի տակ ստորագրել է Հայաստանը, խոստանում է երաշխավորել կապը, կրկին մեջբերում է Ադրբեջանի Հանրապետության, Արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, այլ ոչ թե Միջին Ասիայի ու Եվրոպայի։ Մինչդեռ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ակնկալիքները հայտարարության 9-րդ կետից հենց դա է։ Այդ կապերի մեջ կոնկրետ Հայաստանի համար որևէ շահեկան բան ես չեմ տեսնում, որտեղ նման կապեր կարելի է ասենք, օրինակ ինչ չգործարկել Ղազախ-Իջևան այս այսինքն ճանապարհը եւ դրանով եւ երկաթուղային կապ հաստատել եւ ճանապարհային կապ ասենք հաստատել ավելի բանուկ ճանապարհ եթե այսպես ասենք պարզապես ամբողջ խնդիրը նրանում է կայանում որ այդ գաղափարը առաջ տալով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մի նպատակ են հետապնդում առիթ ստեղծել Տիրանայից այդ տարածքներին Բահրամ Բալայանի խոսքով Ադրբեջանի գործելավոճը նույնն է այսօր էլ արդեն պահանջատիրոջ դիրքից են խոսում։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ հերանեկար չկա։ Իրենք անընդհատ ես համոզված եմ որ պահանջներ են դնել, որտեղ հազիվ թե իրենք մի օրվա ընթացքում, ինչպես ասում են, սկսեցին մտահոգվել Հայաստանի մասին, որ Հայաստանը տարբեր պես ձևերով կոմունիկացիաներ ունենա երկաթուղային, ինչ իմանամ ավտոմոբիլային եւ այլն։ Անկեղծ ասած չեմ հավատում դրան, որտեղ արված քայլեր եւ ասածները իրար հետ չեն խոսում։ Ադրբեջանը որպես հաղթանակ է ներկայացնում Բրյուսելում երեք հնչած եւս մեկ հայտարարություն։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացած Երակոմ հանդիպումից հետո Եվրախորհրդարանի տարածած հայտարարությունում հողում է կատարվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններին եւ ոչ մի խոսք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին։ Վահրամ Բալայանի գնահատմամբ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում շարունակում է իր տնտեսական մնալ բանակցությունները հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ պետք է պարզապես պահանջատեր լինել եւ հետամուտ լինել, որպեսզի իսկապես հարցը նորից բանակցային սեղանի վրա դրվի եւ քննարկումների նյութ դառնա։ Մինսկի խումբը ներկայացնող երկրները անելիք ունեն եւ ինչքան շուտ ջերնամուխ լինեն այդ գործին, ամենայն դեպս առավել շուտ մենք կհասնենք կայուն եւ երկարատև խաղաղության։ Բահրամ Բալայանի խոսքով հակամարտության կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու տակ թողնելը շահեք օգնական կլինի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Անահիտ Ստեփանյան, Արցախ լրատվական։